Apoginda Filmo Festivalo La Esperanta Retradio iam regule funccias de pli ol dec iaroi, citiu tempo en si mem montras che gi occupis cae plu occupas suffice utilan locon inter la servoi alla comunumo de parolantoi de la internazia lingvo. Nome, supposeble gi plenuma sian intenson helpi comensanto in kai in crom liveri interessa in texto in povas al logi anca Gi di basigia sur la concepto che legado kai auscultado conducas al natura parolado tiu sense la multa podcastoi qui nun tempe existas en interreto usantai nian lingvon, estas signo che esperanto farigas pli cae pli viva cae pulsanta, cae che la esperanta culturo crescas ciutage. Ne eblas citi en citie, sed mi nur menciu la en de Varsovia Vento, de la Pola Retradio, cae de UEA Facila ciu en sia propra stilo cae en havo, visitindai programeroi. Lasta tempe mian attenton captis relative nova iniziato en la campo de vivezza usado de nia lingvo en interreto. La usona, bona, film festivalo. Gimeritas cies attenton. Tiu novajo comincigis en 2021, sed iam ocasis en julio 2022 la quara el dono en la cadro de la conata Nordamerica Somera Cursaro, NASC. Gin fondis activulo Alexo Miller en tre interessa formato. Oni acceptas mal longa in filmoin, maximume e quin minutain, parolataen en Esperanto, cun subtextoi. En la YouTube canalo de Esperanto Uso A, oni povas specti amasson da exempleroi. Pro apogo de la fondajo Esperantic Studies Foundation, oni ciiare premios la dec plei bonain vercoin, crom la verco electita de la publico. Curiosa detalo en la regularo, almeno por la quara festivalo, estas che en la filmo aperu libro, papera libro. Mi pensas che citiu nova iniciato estas vere apoginda. Usi esperanton en filmoi shainas al mi tre stimula maniero montri la vivantezon cae transnazietzon de nia lingvo, ne nur por iunuloi. Kinarto, la tiel nomata sepa arto, estas unu el la plei viglae el montroi de culturo en nia moderna mondo. Cie estas tre amusa distrajo, sed anca potensa remedio por esprimi novem ideoem, por educado, por clerigado ancao cinae scenoi, cioi sin sequas en arta munto, fine montrigas ciel spezzo de internazia lingvo. Cae, la novae technologiei rimedoi, permessas che amatoroi con relative ne grandae materiae rimedoi, tamen el donu pensigaen ricenhavaen filmetoin. Gratuloin, cae longan vivon alla usona bona filmfestivalo.